Laf abi. Ez nikarim vek garip e, hitap بیژر مهدون است کن سینان me مپرتوکه ki سینان آبی خوانده بود بره هنگی hingi az سه tabi e, nav tekoşine de bun iyice metros vak xonas bikim her kurdaki siyasete baş fiyem bikim ku da ku karbım xoy ifade bikim e, da ku karbım peşberi hingi saat karbım hen bejim diro ki o siyasete baş dedim. pirtuke ke Sinan abi ya bul male هنگی مبه کتابی خواند گله که خوشیام چو نمی ناس نتکر سالان پشتی چند ساله tesadüfen dişseden bu kum mevdu nas naskir براستی جی روبرو جی من صحبتین کرد که مدید یعنی کیم جی مناس کریه سینان آبی براستی جی دیروک و سیاست باش فهمت که او خو Sero ki e, partiya sosyal, azadi sosyalizm ya Kurdistan'ım <coughs> e, ser ve meselemi de haber bedin abi az e, vega şit kuazım dıştaki bir bejim pişiremediyse bejin e, sıba panela Sinan abi e, vakfa be, yekşemi bu ne? Yekşemi saat pencan piş nivro e, Beşikçi vakfa Beşikçi'ye taksimiye Ayhan Işık sokak Lüediye Korana Ayhan Işık Bilahaya ve be e, Heke vakti ve çebu untkarın herin başlar bebin e, Mijar Gringe Mijar Gringe <laughs> Ne yapsam Mijar Grane Zbarım Mijar ki Grane e, De Jeopolitika Kurdistan'ı Beli Proje Türkiye evi De nabera şer AKP u cemaat ede her vasta siyasete Kürt çiye de panel ede mi münakaşa bir bikin. از باورم من خشک باشه بایر کسین غینی و من کسین دنشید شد لوی ده تولبی بناوی یعنی ام دخازن همو گشکی وارم بشتار بن لیک پانلیستن یکی ازم یکی جگری eviye Seroki Parti'ye geçti ÖSP'ye. le böyle bangama hamu ser siyaset medar kurdu Kürdistan'a geçti. Hem de bravarın emine kaşaka baş roya yekşemê saat pêncer waxta weşçî pêk bînin az barım feydavi geleki başlayıbı civel ku <coughs> meselenin çedbi hatta civak pxoji intişta femine ki e, seri insana tevliye demine و راحتینی کارن هزم جی بکن هند مسئله وی شکلی مرفت کاری ابدو هنکی رون بکر Rast. باش شی به abi e, ez خوازم پرسا اول abi e, Renk. پرسا او که بکم yani اما بس روجلاتا نافين بكين لي مينا كندن هنا مثلا ام ام ام لي دنيرن شورشا ام بيجين بكيكي شورشا روجابا يعني شي ام بيجين برخدانا gerek kurt rojilata navin gelo herizede dişibeki jan minaka yani mesela ام بيجين faraçaya tupakamora hebun mesela hela şili vadara e, Küba heye yani hen modelin hen elberme bu modelin aşitiyeceğini e, o kurt ligor modelinden em bana hinki behsi bikin dur em barin ser kurda çi şaşiti u çi yani avantajı dezavantajı van şaşiti van bu yani hin siyaseti van rast ki jan hede de hani Başa, e, seri de dixazim همو تماشاوان تماشاوان نور رادیو را دبیجم ای بار باش بو آمده کرنا و برنامه و خورتمه دلال کداوی و کداوی را ککشوان را سپاس دکم از هیوی دارم که ای شفت به برنامه ده امل سر روجارت ناوین لسر پرسکیوکا کرد کردستانه لسر مثلا یکی تو یکی تیا نتیو دموکراتیک کردا همه مناقشه که باش بیک بینن از وحی ده هیوی دارم جارده بنابه پارتی آزاد و سوسیالیزم همو تماشاوان را دویم جمع ایوار باش و به ایوان ایوین و حرمت و نصرات کم نها وکی هزار و نسد و چل و پینجه دا Devenja e, millete yekitje, pak të rdyen Birleşmiş Milletler. Hava bu bak endam evi dora e, çelu pencevu devlet mürçayı. <coughs> yani de hazarın nesed çelu pence de cihana de dora çel çelu pence devlet ava bu. Yek devlet netevi, yek devlet en büyün yekiti. Vak minakrarlık, yek imparator. Le çelo penca virda dora hafte sali derbaz bu. Habuna devlet e endame millet yekitiyan endame ve گیشت دورا ده سد و بیستا یعنی نیز سد و هفته دولت آوابون زکی هفته سالی دا هفته دولت پرانی ویزی و نابرا سد و هفته دولتی زی سدی را ام بین نو دیوی لأفریقا لآسیا و لاتین امریکا آبابون belki divir da zî piranî bir Asya û Afrikaya. Di navbera hezar û nesed û şeşt û hefteyê da dora sî devlet ava bûn li mintika Afrika û Asyayê. Çima? Em bên vê demê wir di cîhanê da wir medgotin divên çi Sistema ambien soete hebu. Sistema ambien karkera hezbu. Sistema ambien gele ben desta hamu. La Asya, la Afrika, la Latin Amerika. Burada nav ve iklimi de gele ki hez digirt. Ee, la Asya, la Afrika, la paş hevdi ambien vek dönçe. Ee, hamu devlete kar çar sala, kampen sala, ka deh sala, sala şerdan u serxebûna xwe diyar kirin di nav netewî di nav milletê yekîtiyê de jî yani nav millet birleşik milletler de jî wek em bên li Asya Afrika kîja devletê serxebûna xwe diyar kir an Rusya nas kir, SSCB nas kir, an Çin nas kir, an em bên li gotin we devletê serbixwin bi bloka serbixwe ve serokê wê demekê Hindistan bû, demekê Kuba bû, demekê Jugoslaviju вона настикер. Çima em bên serî de pirsgireke kanî de heşê me heye. Yani kumaşê gelê kurt, xirabeke ki embi'n di hemû di de bu qas millet de netevî devleta xaba kırın. Kurda çima bê devletman vek Ahmedê Xanî ji dibê ya Kurd bûne yekûtî wana jî devleta cihanê de ava bikirane. La Angola em bên Latin Amerika La Asya em dizanin ki hinek gel henin dora 5 sala 10 sala şerê çek yan şerê bê çek Hindistanê şerê bê çek dan em dizanin em bên Angola yan em bên li Ginebusa yan hemû e, devletê Afrika û Asyayê gelek em zanin ki 5 sala 10 sala e, şerê çekdan devleta xwe ava kirin خو آوا کرن کرد دورا سه سه و پنجاه سالن شر چک و شر سیاسی نه تنه شر چک شر سیاسی زی پیکانی لبله و خاص بدل گراندان چما کرد نو خدی دولت قماش کرده دا پروبلم که یعنی قماش وان خرابه ام بود بین اگل کرد نه تراژدی کردستانیه gerek em çar xetar ser şe nokta biskinin. Yek Kurdistan serida kirin dikeriye پاشیکردن چار کردن میجی همه بلا بو پرچه بو آوری همه پرچه بو چاندی همه پرچه بو سیاست همه پرچه بو ام دو اوسمان بر اوسمانی و ام بین فارسی دا برده بزانن که سیاست همه کرد گر ملی خود دا عثمانی لهمبر فارسی درته گر ملی خود دا فارسی لهمبر عثمانی درته وک عثمانو فارسی لهب دکن و دو هرشه هر دهلاج دکن ایرو با سد و پنجه ساله او بردوام دکن Sedemavi yekemin Kurdistan serida kirinde kerya paşe kirin çar kerya. Düdiyevi ya girin belki heri girin em ben tu dönreyle Asya ile Afrika <clears throat> eki kolonyalistin eki kolanın yani emden e, sümergen Azerbaycan o sümergecinin em ben İngiltere Hristiyanı e Afrika yan Müslümanın yani em bir ne Hristiyanın. Yani hem eğer ev Hristiyan ev eki server e o eki bindesi hamu Hristiyan binse doğru da serhabun geleki bir zahmet de. Em durun Kürt Müslümanın Türk Müslümanı. Arap Müslümanı Kürt Müslümanı. Farisi Müslümanı Kürt Müslümanı. Kürülü Kürdistan'a Bakur em bugün 150 sala emşer dedin dora bis sal zî PKK şerde de ve daviyê de Kurd Kurdara em dibêjin Kurd hûn Kurd hûn ne Türk Yani ya duyemin em bin e, rejima server a Türkiye an Araba an Farsiya Müslümanım gelimez Müslümana trajediya me duyemin eve ya seyemin em bin jeopolitika Kurdistanê bihêze تاثیر از ژئوپلیتیک سر سیاست گلک زده هگر ولات کیوی ژئوپلیتیک اوی به شافکانی وی بن عرض ببین آورد شافکانی وی بن عرض بله. اگر به هزن دولمندن اگر او ملتا او گلا و چافکانیا و هیزبون اخوی ژئوپلیتیک گور سیاست خو گور منفعت ملت خو نکانه پیک بینه لهمبر وی پیتی پیک دیاین ژئوپلیتیکا کردستان بهزه شافکانی وی گلک دولتمندن د منطقه ام بین خود منطقه که گرینگ دایا هیلا کاوی افریقا هیلا کاوی ام بین آسیا روشلاتا هیلا کاوی ام بین ابخاسیه دبی منطقه دا دبین چی یعنی ور همو شر لسر به منطقه اسکن فارسی چونه هرش اثر Hatta gişine Balkanı lüser Kürdistan eder bile. İskender Hatiye lüser Kürdistan eder vazibine. Trajede mey kurde yasi emin jeopolitika Kürdistan'ı beheze siyaseta kurda ve jeopolitiki gor menfaate gelo xo gor siyaseta xo nikanya pek bine lehenber vi pek daim yasi emin vaya divi şert u merce da kurda bi siyaseta embin be çek xəbətdan neçünsər biçəkdan neçünsər çimən narəsəri ən ben İran u Türkiye yani Irak'ı Suriye yürü en büyüyüşe yürü dünri vakit te merhala ki eğer Kürdistan dike serxu ise İran u Irak u en ben Suriye u ten cemhede den dakika ki ve mesela me hamu güşkane navbere mele nakuki hen en bana şunda bakın Em lember koda bom yek. Em zanin 1975 da mesela Cezayir'i Amerika milli kuşan İran u Irak'ı bu yek u her ser Kurdistan'a başur başur ya Rojavazi ya kirin mela mesela berzani seri çiya gol kadı şahide minaki bazı zamanlara bu ne yek eme bekaline em nahazın çeki siyasi e, habata çek biliniz لبلع مجبور کن و سدم امین گلک ملت گلک گلک ملتان ملت نتوی Urduvençi gor kordan beri kıyas bir kise kem xabatdan bu xadi devlet lebele dve trajediya mümkün kalkın Kurdistan'ı e Kurda da Kurd nevun devlet problema her imezin eve dıvır da gereken bon yek امنکانا بونیک ام وی جارد سر بسکن سر mesela yakitiye. Yakitiye em jard sar biskin yani dirij sar biskin. Ee, yani coğrafya kurda hangi çiyayiye uşabdu kutun yani jem bejin davok pir heremin nezik dahi şabdu dugare. Abici mesele ki ki e, gerek cerav dibe sedema kutbuyine. Çünkü mesela karfal hevdutkin. Tabi falan kes bu sahaberdin yani falan kes bir şekline ez bawerim henekê me dayî ne ji yekitiye iş ji perçebûnê re xizmet dike çikî ez nava gel le digerim cana dinêrim her qerfal hevdû dikin henekal hevdû dikin kurd kurdla tüm temu daî musaya yan mesela yekî Türk werê hani ki bi tirkî nakî çünkü ne Türkiye tirkiyawî ki ne şahsiyet wî pê dilîze gelek cara ez bîna dibînim yani hevdû nexayînim yani her abayî ev e, buya kompleks sorunmuş diye ne vacibak edici ica e, mamusta em ben ser mesela iroin em bejin e, rojulata navinde coğrafya kurda artnigariya kurda ne müsaide ku bibin yek و هر یک بلکی جه هرما خود به شکلی که قوتا خود گل قوتا قوتا خود تب گریان و حتی آنین وی رادا یشی جور پیدا چوا چه بگلو hatta ve ve roji mahabatu peyde merif mahabat tekçi şey, barzani berxoddi bu şekleki evder digijin ki u bakur he e, nunu tiştin pir pir embejin belki heysaneji ligor başur he nuten kabul kirin mesela embejin پەروەردەیە کوردی ئیرانی ژەز بارم دەستپێکریە ji bo üniversite despekirin kısmek Türkiye. Türkiye yani hediye. Eri hemen revşe de huyan etki. E rojava vakaku sürpriz bu. Gelek kes bu sadiyetin. E, Benim ne sürpriz bu? Çünkü ben gehki ve de sağlam he bu. Beri de he bu. <coughs> yani revş ana e, kes ne kadar tahmin jib ki. Kengi çibbe. Litiştin eşkerettir huyanittir. Dukuyen evci ümit dedi yani hevi dedi insani e, kutişten baş belki çebin. Statükü belki rojava çebin. Sıba, sıba sıba İran yancı e, Kurdistan'ın rojilat yancı bakur statüküden deski. E, tuçu fikri cibo rojava jib. Çünkü henek mesele ki usaye mamustum. Henek dibin başur e, veli huyanit ki başuru rojava jiberku çi nikarin levvarin jiberku e, PKK peşi e, ez bejim PYD hinki neziki Rusya milli Rusya adın milli Amerika jüye keji ev jî navxwedê nikarin yekîtiyekî ava bikin û hinekî û sa jî xuyanî çünkü ew qas e, problemê mazin her hevdû suçdar suçdarkirinê de jî vî zimanê hanê kartîn hevdûre Znači zdrarek ki mazın bu yakitiye kurdaddi. Gel o, që të përkiris e meseli. Basha, basha e maratava u ve përse. Emseri da bëvejën lor zhërata nabin iro që dëbje. Ka të birame bereve emben 15 sala. Ee, <coughs> Amerika ve vek suvetil veşiya şinda got xwe li cihanê îlan kir got ez imparatori cihani me ez tenê heme hêz ez kesî nas nakim baya Iraqê dadigerim êriş ez serdikim êriş ez ser Afganistanê arman çi bû arman ki li ser Cihane cihanê Amerîka sê sal bu bîst û yeka bûye server gava wî yekemîn gerek li Asyayê bûye server. Kî ki sala bîst û yeka da li Asyayê nave server egemen li cihanê nave egemen. Kê gotû 1933 da jeopolitik diye e, İngiltere naviçubun bir kına bir gotu. Proje Amerika bu. Lebele Irak'ı bu. li Iraqê çi bû? Ez zêde dirêj nekim. Gava yekemîn Iraq bû ya demîn İran bû. Encamê çi bû? Li Iraqê rejime Saddam Hilveşiya gelê Kurd gaveka baş avit, Kurdê me amad bûn, gelê Şiîzî bin dest wê Ereb. هفت سال بردا شیعه عراقی ده بن دست بون وکی ام بین ده مملوکان ده بردا او نازی آزاد بون amaz bun iqdor bun server debelê tişkî diçe bu. Irak hilveşiya şin de armanc İran bû İran weke Irak hilveşiya şin de rejima Baasê ya Saddam, desteği İranê di navbera da de hêz bû destê İranê di navbera siyaseta Irakê îro hêz bû Amerika nirîkê bi destê xwe bi destê Siyasete İranê di navbera Iraqê de hêz Mesela Suriye çi Mesela Suriye Amerika li Iraqê çi wenda kir? Li Sûriye dixwast qezenj bike. Eger Sûriye rejima Baas rejima em bûyên wek divê komkijî wek em dên şuven eger Amerika kanû ve biqulbîne چاغێ ئێگۆر خۆ عێراقی دیزان بکە ئیران چه دەخواست ئیران لە عێراق لە عێراقی چ قازانشکر و نادەخواست لە سووریە وەندا بکە بمرنایی لەسەر خەتا سووری سکنی روسیا زور کرد لیبیای وەندا کرد روسیا لسر سوریه به مرنایی سکنی یان از هم همه رجالات نابین یان تنمه لسر وی خطک چی بو ام بین خطا روجاوا خطا Rojelat, Serê xeta rojelat, Rusya û Çîn dişîne li herêmiyê jî Îran û û xeta Şiya dişînin xeta Rojava em bên Amerîka û Yekîtiya Ewropa û li mintiqa Rojelata navê jî Türkiye û em bê wek Sûdî wek dewletê Körfezê dikişînin. Di bir de siyaset emeği kurda çi bû. Navbera gelê me siyasetmedere me tiştê baş zaman. ziman ki sê bir bîst û yeka sê sala kurdan e temiz yurge yani en bin gava yekemin el başurzi, el rojavaya kurdistan zî el bakur zî rojala gava yekemin ve kembin federalizme gava duyemîn serxebûne li berê îro em Vek gor siyaseta Kurd rjilata navin de gelek em bên bingeheki girin şêbiye şey gor siyaseta me em bên nikanin gor menfaata xwe gel gel e, menfaata gel xo gor siyaseta xo pek bînin kar bînin Çıma, siyaseta me Kurd yek em bên gerek ger parçanda parçan de ger di navbera parçe biye dixeta hatek lehela rojabaya hatek lehela hojalata wakem bin bi berşav le binirin em bin peyede olu Suriye enjümeni netevi Kürdi Suriye li bakur em bin vek partiye me enek deveye PKK <clears throat> li ser xeta rojavanı tu em bin PKK وقت بنری ام بین اوی دوینچه گوران ینکه و رجرات و رجوای کردستان انجمنی رجوای کردی سوریه ای خطا پیاده اونو خطا ام بین اوی دانه وکی ام بین اکسن رجوا دانه چینو Rojelat, Rojavana, Rojelat'tan Çin'in Suriye, şey Rusya seriyedik şimdi. Divirda piskireka mezin her çiye mesela kongre netevizil bir noktaya da abane bu. Xateka Rojava, Xateka Rojalat. İran hesabı yutuşkidine, Türkiye hesabı yutuşkidi bu. Em ben öjalan xata, heyleket xata Rojava da ya, yani lüser hata Ankara ve em ben lehbatini de. Lehbatini de ki ya, lebele rehisin abi. ام بين كوما كوما لكردستان يعني كجكا وام بين وك بيدا خطا اويدا خطا روج هلاتا سروك خطا روجا بدا ريخستنا خو تفقر خو دخطا روجلاتا ما نابد لبیس دمی دنابره همو کریه ده پسکرکی گرین کنن تو دنری ایرو دورا سد و پینجه روش بو لکردستانا باشور هەلبژارتن چێبوو ئەنجامێ هەلبژارتنێ دا هین حکوومەتێ نو ئاوا نەبوو چما ئاوا نەبوو نابەد ئەواندا جار دە پرسکرێکی هەری گرنگێنن چەوە تو دنری ئیران بەرەێ پ بیستە مخام مفەدی کرد وەک سیاسە مەدارێکی کورد مفەدی کرد چ مفەدی کرد ئیران لە تەهرانێ جیبینەکە شێرەکی ئاوا دکیە bana serok vezir Neçirvan Berzani dikiye. Bana berpirsiyare Goran dikiye u berpirsiyare Yeneke dikiye. Lüve dere civin şi dikiye taharane düvek vanara. Hun çima hükmeti xo hava nakine. Mezes vuka desti İran'e behest dinabera em ben siyaseta Kurdistan'a başvur bayek ki vek başvur zi em vek ka konfederal dubune. Müzik serxabuniye. Ertuğrul Rojava denir. Rojava e Kurdistan denir. Encümene Netevi e Kurdi e Suriye yani emi hata Rojava hata nizika em büyün kadepi ya kekmesi berzan o hata de encümeni gel Rojava Kurdistan ya PYD hatın cemhevde gavaka girin şey bu çi bu desteği bölündü Kurdistan şey bu Kürt ve vek Türk Türk Yüksek Konseyi çi şey Hamu partî û rêxisîn çû ku mezin partî û rêxisîn di oda cêgirt berzan binaber bin evdên çi şey, bin çavê berzanî da û e, hev peymana evlerê çêbû gaveke girîn bû mezî mil davayî me o vaye her eserî <coughs> pir neçû pir neçû navê destayê bilin ma بقوم في إلاتي ده نما جارد من بكريا دوين سادامي ده ve hem ben e, tabloyu da hem de siyaseta kurt hamu parçan deniri Or e, se sala bistû yeka, se sala Kurdan e, se sala Geri Kurd e, se sala Serkabûnê ye bi dul û can bi kevxaş emûr navên erê ê e wir bûye. Pirsgirêke me e herî girin kene. Di bir de wekî qala kongre netevî kirin me got gaveke pir baş e kongre netevî heger ava bûye hep var belki karbin bit. Yani e, mesela ve de hem de ben kongreye tabi avab ve o sekneki var. Mümkün e abi çünkü e, merev yani Rusya sağlam sekini Amerika hatta Jt berxwa dedi e, merev Çin ve de bir diyar nine yani Çin gelo çıkas e, yani Rusya'ya tevdigere çıkas sağlam jiho girtiye çünkü hem وەک ئەکۆنمی ئەمریکارە danûstandinê de ne û Bu avak jî Rusya re var hareketti ki. hatta ez nexelitbim e, derya spî hevpar operasyon jî çêkirin wek Rusya için. Bala fırge û e, donanma xwe ketin wê Evet. Ev hareket kirin. Ev çekir. Yani operasyona kirleşkeri için. Yani ve, hatta kirleşkeri ve evkiyede hencarajı hatta Rusya gotun Rusya ve Amerika bile vatin'e o ciber ve keji evet çare serbe demek ki nezde edi Esad ser mesela Esad edi Esad'dan eve heri o le e, Suri el, el naveşe gotinin usacı derketin öyle gele gotinin cüdatin o Kurd bakaku ve hatede hatim imane mesela ben erin roj avada vakte goti ee, e, kecekip avakidin cikidin sekini. e, seroke kecekip tiştekidin ki bak tiştekidin ve de tamne karın hevdu komuta jibikin mervdin eri Malatya kurdut hazaran insan ya hazaran insan ravşeki pır pır haternaktını le millata millata İran u Türkiye he vak tesira şer bakasi kul kurda hatikirin tesir nabinin no. غنج عربة عرب علوي تايبت جلك قتليام نخوش لبينن وحتى بي از بارم دو دو yan katliam ekidin lüede şey hamaye pek anin. E, vaktin meriv dineri abi avkas cemaat habun Türkiye ya Fethullah Gülen yanji mm, en kup pişkiriydi da. Gış bun e, ez bejim militanen el kaide. Gış vadara dert kedin. Yani ev insanın hani bir şekildeki tekilevan yan gülen cemaate gülen yacı cemaat endin hebun. E heci per rahat hareket dikin. Yani cemaatu <coughs> AKP hekellevnaken. Ufati ev cemaatin hani işidu el kaydeci dahil. Kış e, rahat iyiydi gered yani. Her tişitkin propaganda ez bejim işler korexistin kirin u şandına leşkere u mitşi alikari vatki. E madem olsa efça olsa rahatın. Ev şey naif kirin. مادەمون لە هەناکن و چما ئەف ئەف مەسلەی دەون لەفتکن ئەو مەسلە سەر کوردایە ژبەروێکێ یعنی سەر ئەلەوی و کوردادە دبن یەک گەلۆ جەمات و هەکێ دبن یەک CHP قاشو nezi Aleviye çıma cemaatleri aynı hatede sekine. Naha seri de em tişteki beni yüdeyen şey evet. Vur green bi taybeti serbiskinin o paşi em begerin mesela siyaset hündür. Lorjolata navin iro devleteki statüko parezin behez bun desteva. Ki İran, bek Irak ve Suriye. وەک ئەم بێن بەرە بێ سەد و بی ساڵا بەرە بێ سە ساڵی <coughs> وەک دوێتە ناوێ سەیکسپی کۆتگوتن bi navê wezîrê der karê dervayê İngilterê û Fransa dişine Seykospikot peymana Seykospikot belav Amerika dixwaz bi tenê rojava li gor berjevandiya xwe dîzayn bike hükmü nebû Rusa beter nail dikin. Vek Rusa bun şirik İran zî şirîk e. Bi vê sedemê eger eğer embün pergala rujelata navin iro bibin dengaha, siyaseta Amerika u Rusaba buvan ve dizayn bu ese te xane ki de makanizik de <coughs> devlet ki suta xud tusta tuko parezin rujelata navin ihez e Durda em digijin tişteki eğer siyaseta kurda siyaseta Kurdistan'ı ger navbera keriyede کرنا بر همو کریه کردستان دا نوه یک و کم بین پارچه دا کنگره نتوی چه نو دنابر هر جو هر چر پارچه دا کنگره نتوی چه نوه کرد روژه دنابین دا سیاست آخون نکان پیشتا بون هم یک بای وقت بین تسبیت بکن نرنا پارتیا مزی هبه دو دیوی دو دیوی هم بین Lihela hela hundurda em mesela Türkiye binirinse Türkiye li ser dihatta mesela Suriye nirri ya kutnum bra kurt ya khan nevne diveyn ya vur diveyn vur evveke dadgeheki bir yerde bu se kesan dehlaqi vana edam dane gotiya şivan sefter viperskriya tu çu dixwazi gotiya wala از بخوازم مشتا مجارک بدن مزبخ خواستن من پاشین اوه یعنی اعدام نکن تمام گوت یا باشه ای کد را گوت تو چه دخوازی والا گوت یا دخوازم در که خواب بوینم ای باشه گوت یا انا وی نویجم اس امیر را گوت چه خواستن تا پاشین چیه گوت بلا دخوازم برا کرد یا خان نمینه هم مسئله هم مسئله میشه بیسته مسئله که راستی ها به افکیشی یعنی راستیش بو سایه مسئله که بکی پکن اما سیاست ترکی لسر مسئله سوری برا کرد دیا خون نونه پروبلم اوی یکمین او خطاوی او بو از چوا بکم که کرد روژاوا کردستان وک باشور ستاتو که دست خون نخ دیدی لهمبر ایرانه وک ایرانه چطور سرکشه Ekseni şiabı Türkezi serkeşi jetenavin de ekseni sünni bu. Lur da hatin hem hebde. Tüşki dehe bu embön İran Rusya ve meşe Türkiye be Rojava Rojava be Amerika u embön be müttefiki vira meşe lebeli Türkiye tene şure Amerika karneni. Dixaz şûrê xazî kar bîne teybeti. Nirina Davutoğlu Erdoğan hem bu vek nirina ke emperyal bu o duhasin li pişti vurvur devinçi şey, li pişta kurda sar mı bu emperyal. Dugotin ya emi bu kurda ve mezim bu. De bir adı. Beni. Beri be mehe mehni veki Hamut Tekice rojname vedikir beri bedim hem ben işte ma vek em siyaset medleri kurda vek em Veziri Kale Derva Davutoğlu duemi paranteza 1916 بگرن kapatacağız o parantezi. Bak dugot dvençe yani نریناوان لسر به مسئله ام چوا بکن بو کرده و بون یک که رلحت ناوین ام میساخی ملی سینور میساخی ملی وەک هزار و نەسە و شانزدە چی وسە ئەم بگژین وێ مەحەڵە یانی قامشلو ئەم بێن هەبلەر و هەتا موسلی موسلێ ئەم بکن بنگەها خۆ خەتا تورکیە ئەبوو لەبەلێ ئیران گۆرخا هێز بوو تورکیا سیاسەتە بێ هێرەکی هلبەشیە چاوە هلبەشیە ئەمریکا وەک نزیکبووە ئەمریکان و ئەم بێن ئیرانێ تەسیرا بی هەر زێدە لەسەر ڕژەلە دەنابینێ بووە ya یەکەمین وەک نێزیکبوونە ئیران و واشنگتۆن چ قاس کوربووە هینە دیارە و قاس تەسیراوی لەسەر چ دوێ لەسەر بادا دەبێ هەبلەرێ دەبێ تو دنری navbera nakûkiya navbera Bagdadê du hevlerê de wek Arab û Kurdê me yê başû de hek nakûkî çêdibin heger Türkiye, hêra hevlerê bigre Amerika piştî Bagdadê digire Türkiye qarış nabe Amerika divên yeketiya xwe çêkin Amerika berê wir lê nedinrê berê digot Kurd dixwazin bira serxwe serxebiz çêkin îro Amerika نرین آوی نزدیک بون آوی ایرانی پروژه آوی لروجنات ناوین ختمی وک بر روسا و نزدیک هفبو بون تازی قال کر شندا گاف دا بجیه دخازیه هفلر و بغداد نابر اوان دا نکوکی لوهلی رابن û yekîtiya Iraqê diparêze. Didî bala vekişan diye. Ger bala temaşemane van ziyad dixazin bişinim ki li ser vê noktê hevler dixwaze çavkaniyê xayê bin erd li ser Tirkiyê bigîjine cîhanê. Amerika li hember bî derdê. Tenê Beqdad Amerika li hember bî derdê. na Amerika çawa ditirsiye? Heger divê çavkaniyê roja e, başûr li ser erdnegiriya Türkiye bigje şey cihanê Türkiye berê vê çar salî virda van mindiqa wekî dema Osmanî îdare kirû. Vî zane Sweda Kurd û Türkmanê bûn yek emira bên ahatler û be. Ez dora deh hezar kilometre orada hatime vê derê îro heme Swed tineme. Bûna wê Amerîka naxwaze nav em bên çavkaniyê Kurda li ser Tirkiye bimeşin ee, Bağdat u em bin hevler nizika naber avan da Ankara dere yan dernezi Ankara zi cardı Paris'tina Bağdat u hevler ebike Duyasa demede em cardı ve merhale tu kuda dinirise emle binirin heger kurd o hamur rehisun o parti u kurda gelek demaka direce navete holi lebeli جاره ما گاوه زاوید او گاوه نیوی ما کنگره نتایو آوا نوسته کود سیاست کردار و روجلات داناوی پیشتنler. Mesela hündür yani lü embin siyasete Türkiye siyasete hükümete AKP lister preskirka Kürt Kürdistan hündür Çiye Çinine emvay cardır lister biskinin. Ali. Vena bene e, strane che ci gudar perché ma am strana cigara kadın re tu cigara cigara ki bikşini e me aşegür koli var mı gudar kir bu nor elim e, strane ke hemşina bu ve carici eme Hırvatki eme Darko Rundek Ser Kurdistan stranek çekiriye. Nave Strancı Kurdistan'ı Ами вие страни, заманила ме го дарбакен, пока се кам фем такина ме гор хука ялбкен. Змате Хрвата. Зламе ке Хрвата, Дарко Рундек, на ве страни Курдистан. Ваш. Bir Hırvatlı momci što nas vode, brojali novčanice. Gledali smo kako jedu, za nas je troš dosta ostane Ima nešto u tom redoslijedu, što teško pristaje Doći će dan kad će se vratiti u Kurdistan od Isera donijeti ću niske za tvoj bijeli vrat više dan Kad ću se vratiti u Kurdistan Od bisera Donijeti ću niske, donijeti ću niske Donijeti ću niske Za tvoj bijeli vrat Dva bisera Usred tuge niske To smo ti želam Kad ću se vratiti u Kurdistan Od bisara Donijeti ću niske za tvoj bijeli vrat Doći će dan Kad ću se vratiti u Kurdistan Od bisara Donijeti ću niske donijeti ću miske, donijeti ću miske za tvoj bijeli vrat. Dva pa rad, usred duge niske, to smo ti i ja. میان گوداری دکم دۆم بکە. Beli abi. Abi e, e, şu bu em e, dar kurun da kişem spasi bir şeyin heke me gudart ki kurmancı kıyamti ki ezniz hanım em e, Kurdistan strane Kurdistan şu bu me kurda çekiriye u rastici kefamat. گاوم مدیت و مگودار کرد از هیست کم چی وقت مگوتی از تشن هیست کم تخمین کم بسا چت کی اما گوتنم فهم نکن لی از بارم جبو سرخوبونا کردستان جبو کو اوقاس milyon insan u rojlata navinde be nasname u be devlet mane u bişkivina Kurdistanê jî bişkivina heviyên Kurdistanê Kala Kurdistan ekir az tişki giringe. Evet, gerekli giringe o az barım e, hatta önermendeki keçeke Halepçeyi je şey. çünkü Amerika u strane gotiye gerek besave jitkin u İngilizce de beje ama ser Kurdistan'ı xabataki şekeriye e, xabatin virengi hediyem de binin u emevarın ser mesela okey em mebesa cihane hediyedi denge valateme e, barım cihan پێت هەشە و ئەس توخوازم بەسەر نەورۆزێ بکەم وێرۆژێ ئەژی وەک کوردەکی مژی بەرێ خۆدا تەلەزیۆن و مژی گودار کرد هەبەکی yani gava me gudar kir jiber ku besa misak milli û besa tiştin dikir ku em hinkî hevî şikest îman ve yani gava me gudar kir tiştê ku me hevî dikir me gudar nekir yani هنگی از بارم گلک مگو بلکی از بخوصا چکی گلک از بلکی ولی نام فکرن از بخوصا هیست کم یعنی جم زده هیویداری تماشا کر من مبخوصا گوت لیگا و مدید گلک جوان مدید جوان جتین جم مدیشن مدید herkes bedbini herkes vakoku herkes tırsı ve mesele veki. O tırs şeyini karım besave ekiyeşi bakın. Bu demek ki şunda herkes aciz bu ve mesele. O hediye de yani Hokşandına e, Aliye Başur ve Meşe Gerillayan Hingici gelekes dici ki galet diyetin o gelekes ko e, bime galete ama jiber ko hevgirtin lazım hecmere emni karın tüşkek beşinde rakibide e, Kurd bir şekli sekinin yani belki aciz jibun belki peyne hoş jibun ama belli nekirin e, Hatta hat verade ku vega jî e, kete merhaleki <coughs> gelek kurd mesela belki beriya cemaat lehevketine cemaati e, demek ki tiştin hebuku av gavên hani hatin avêtin vî şekli erenî inki lê nehrin û hatta xwekişandina gerilayan ew ji stratejiyek bû û qazan me qezin şikir hin tişta ve ji ber ku rojava me dest xist axa ke e, destê kurda da êdî wek ber bi xweserî ve e, tê guhestin yani hin avantajı dîtin ama bir taliyede ev kasetin hani e, ez taybet viya dixwazim bipirsim çünkü me proje hinek tamaşakir hin tamaşenekir ji ber ku ez demoralize dibim û gelek kurcî ez bawarim yek didok tamaşakir hemamî Tamamı tamaşaya nekirine. E, bu aciz nevin. Yani şey serê wa bêhtir tevliyev nebe. Çünkü serê insana ki tevliyeve o tuhazın çi mebesli bir işte, Yani jî ew qasê çi qas raste, ne raste o vinajı jî Çünkü belli ya eşkeriye ki kut kirine, peve kirine falan beban ama hintişten eşkere henel vedi. Tegotun yani. Vedi hintişten eşkere goti heye. Naha e, se tuştani. Yek ben mesela با قصد جانان چما ایرو ور ایو دیکن دوینچه دوشینن ایرو دو دو مثلا خفتنا وک پروژه بیستو یکی آداره نامه جالان هندری وی چی بود چی نبو سداما وی چی بود او نامه بانگا نابرا دولت و جالان دا چه هفت چه پیمان چه بود Sesevê li Kurdistana Bakur pirsgirêka Kurd Kurdistanê çi ye? Mesela demokratizbûniye ya mesela mafê çarenûsiye? <clears throat> Gerek li ser vahirsê tişta miskinin em yek yek herin. Kerem ke Kerem ke. Yani pirsanın e, yekji e, mesela ve Nevroze'de e, cihaneci gerektiğini namı Birol Bahri hatı. Bak bu zede hatta organize kirin. Vakıf işteki statükü kurdis inneydi. Bir şekli hatı yok kirin, deklere kirin. Yani bir şekli merim zede de hevi dar bu. E, mesela ve de Latin Amerika, Amerika bir gelek cihindin peyam hatı. Bu gelek televizyon e, naklenda zindidan bu gelo çima bir şekli organize kirin. Yani çima hatana ma gelenden ekol berhodeden menet deditin. Çima ve mebeste ve levatine yani pşikleki Amerika jî bakok em bêjin kurd Amerika em bêjin kurdên ku milê Rusya diye muhatap kabul kirin. Ez mesaj edeyim. Hebeki bakok çiktir ki Amerika ama bêjê efkariya bin. Ve de muhatap dîtine Amerika jî heye û Amerika pşikleki normalize kirina pekî bekir. jî Vakakusa huyakir. U ica vena veneci e, gelendim mehsiyan. Boçi lukurda hesiyan ve evkede. Hatta na kurd ber khuddan şef kirin u gelek cari feda kirin. Hingi çima tişkili neddan. Yani tiştin deplere net kirin. Başım. Abi mesela kaset ya hazım seri de çent iştabı böylece. Ee, Vak em nirname nirna Parti azadı Sosyalizm ser ve mesele düğünçü yani bir eşkere vaya ki em vak bi çavê karker ya işçi Partisi çavê Perinçek çavê Rojama ve Aydınlık Gazetesi katl öcalan nanır. Ee, germeli siyaset medarê kurt Parti û Rexstinê Kurd wî çavî wî çavê kanal haline tabi ulusal kanal yani kan, rojnamaya aydınlık localan PKK inanır. Yek bak. Rahne mersel PKK henin, rahne mersel ircalan henin, rahne me gereki kur e, ideolojik o e, siyasi e, politik ser PKK henin, gereki de her zede hevin, lebele rahne kirin tişkidine, bıça ve aydınlık gazetesi, bıça ve kanal hanetevi, yani ulusal kanal, localan biniri, وانا جران كنا ناف بارانتيزي كي بوي بارانتيزي دمر لي بنري او شاشيه امدولا لنانر çima kasedi ro diyar dikin li ser kanala ulusal kanalı Kanat temik az bi gün bibejim proje devleta Türkiye li ser mesela kurda bi gava dizi kalkir ya mugo doxazin li li pişta Kurda ve bin weklo jirata navîn bûn û devleteke emperyal. Proje ew bû. Ew proje xirav bû. Xirav bû ise îro iro dixwazin deste AKP AKP ketiye tengasiyekê. Kur dibêjin ki Öcalan zî dibêje, Kürzî dibêjin, hemû rêxistin û partiyê me dikin BDP Akbar zî gişî ki ger hükümetê Türkiye ger AKP korpus çares çareserkirine pirskreka Kurd Kurdistan gaveke baş. AKP ur emde menavi bir ki çıka vur paketi demokratik demokratizye buyne çeybun lebele gor kurda tişek ne ata holi. AKP kertiye tengasiye kan mezin vakaseta deste AKP deste Erdoğan ez kanat emin vak rahat dikin. Sueda nivesek nivesan di ilke de zî rojama nevroz da zî hate veşandin mugo suve dus ve belki çün belki herin, em bün perin ucalan hevdi dünya ve em bün berpisiyar imite e ucalan e, rabbi bejin aman ha hutteşte minnühül mennakhazın vak sütatu vak bu e, zamanı ki perverde tişte hani ne khazın hegen hun bu khazın hun duhunun mezeke vayan ben heze Ergenekon, heze Balyoz vek işte işçi partisi neteve perver bana gişki vur emin amedenin e, herişe sermez bikin herişe sertez bikin dengi hameken bir şekilde ember devam bikin yani vur kapandın o dövün o elama dövün vur bir şekli dıkazın berdam bikin kanaat emi kasetene دست AKP hez dikine dest devleti hez dikine gol devleti gol AKP manevra zemine manevri fere dikine yek ev رخنه مهنن امی سیاست ناپارزن لبله اما بچاوه روزنامه aydınlık بچاوه قانالا نتوی ام نل پککی نل گرکوی ننش دیوی mesela mektu nasnama Öcalan ya sa ja 21. Adare 1917 Labera siyaseti Kurdi Bakur da Kana Temur gerke ÖSP kuru direj li ser ve naslan e, name sikini. Se pelik hemesta xo bi se pelika nivisan vur qal bi qal kuru fere bi berprsiyari bi kurdi به ترکی به عربی به انگلیزی و شام دورا پانزده قال ام سر سکنی ام وی نرنی ام قبول ناکن نه ام روحی چنقل روحی چنقل روحی منن روحی چنقل روحی که امپریال همه بود ام زانن که شر چنقل وک عثمانی وک حرب جهانه نبر ام بین دولت امپریال دا چی بون دخواستن جهان پروا بکن اگر خط عثمانی و آلمانی غزنش بکرن عثمانی فره بونه و آکرن اردیوی پار بکن وی سدمه روحی چنه قلی نه روحی که ام بین روحی که ام بین یا ام بین نابر گل و کرد و ترک روحی که اول یکی تیر چه بر روحی چنه که امپریاله ام قول ناکن مساقا ملی مساقی ام ام قول ناکن bu kırtasiye bir cümle ser ve name öcalan hem kuru dürür şekini mehvesta xod diyarkın ve nameki Ama mesela kuda hata holi bir ateti serokomari Türkiye Abdullah Gül de bala firgey de diçu velateki derva got ki e tişte baş çebi ser piskineka kurt iyi şeyler olacak. İşte baş şey, şey bu. Çıma Urgut Türkiye pirin endami vakti ben G20 bu devlete geçmini biz ben ya G20 Lüsvan mıntıka en büyün hatta Kafkasya maşur hatta Mısır'ı dona siyaset milyon. Dikhasen lüser Türkiye bu giredana kapitalizme cihad ekin. Türkiye ez vek di navbera vê mintiqê û kapalı bir cihanê de bu pirê. Tê çi manê ba? Em bên ihracata Türkiye îro sedek bîst milyar dolara ve çazdike di sê sala de ebona pênc milyar dolar. E, tişek xastin. Ur mezindan Türkiye gotin ki pirsgirêka kurd hûnê safî bikin. Gerek navbera ceyhanê û evleri de bir kare şer şer çekdari vara kadandı, Bina barut baruti verakadandı. Li Türkiye'si vakastır. Türkiye'si proje de ver. Kuvvetten bir kadın mesela Kürt misafir kim? Mesela Kürdistan'ın mesela <coughs> Kürt. Doğru da çağata oğlu şerri Suriye'de ve ve nekabede dekete holi. Türkiye'de hele ki ser mesela Suriye tırsiya, çava tırsiya, got ki leser Suriye eğer harba cihan çevese hatta rojavav rojirat vere hember hevde şerreki mezun çevese ez de tırsim ki heze pekeki heze parasını geldi Kurdistan HPG'ni heze pekeki çekdar وەک مل لە ئیران لە سووریێ لە عێراق وەک لە رووسان مل بسنسە ئەیوەخ مەڵام شەوێتی تورکیان بێ ترسیە بوردا گشتە مەرحەبەکێ چ مەرحەبە بوو گشتە ئەنجامێکێ گاوێکێ پێشدا ئەم پێکەکێ چەوە بکەم برا بێ چەکەم بەردە gavekê pêş de lê zû bes va mesela hanin holê bangeh canan bîst û yekê adarê de encamı yek babû قنات امي دودي ويزي AKP tane hükümet ne AKP heydi heydi rejime xo avadike eğer asker û ergenekon bi öjalan ve hevpayın çekirana nasname öjalan bu şekli ne date vederi AKP şekir ve şağı rahe evi rahe Çanakkale em bên براتیه اسلامیت nasname de derkete peşi. Anatemi mesele bikin ez bejim ev bu ve böyle iro ev mesele hata kije merhale iro düdü hela da jı ev proje xirav diye. Yek Amerika proje ve neçü seri düdü helvasa hükmeti AKP rojata navinda projeyi, vi modela vi helake da hilveşiye. Ve şında AKP dixaziye diveşe dem û dem qazan. Vedek vaxtê qazanj bike. û va qasete zê ez dim di vir AKP hêz kir. Qanatê me em nirina Öcalan, nirina PKK mesela Kürt, mesela Kürdistan'ı, mesela demokratizmini navun. Demokrasi, mafya demokrasi, bu gele Kürt ve mina nano ave, پێویستە لەبەر پرسکرێکا کۆت پرسکرێکا کوردستانە مەسەلا مژارێک دموکراتیزبوونی منە مەسەلا هندستانê mesela demokratizbûnî bû em bê mesela Cezayirê mesela ki Paris di navan da xwe da demokratiz demokratize bûye Mesela e, Cezayir safiydi bu. Emrojin Hindi e, Londra nabera kuda çıkas demokrat buna mesela Hindistan safiydi bu. Washington nabera kuda navanda kuda çıkas demokrat buna mesela Vietnam'e çareserdi bu. Na. Ankara çıkas demokrat be gor kurda başarılı böyle mesela Kurdistan'ı tane mesela demokratiz bu ne ne mesela arda Adnegiriya. Ee, Mere dinere mesela e, hin vekili mehne dibin mesela Kurdistan avetiye çöpe yani besava mesela nak mesil ki yeseri kuda mesela hin Kurd cihane gelek civan cihane zbana cidbinim vakaku yani bana peşen dibinin o ligor mantıklı xo yani tamam devlet tişteki ne başı rastla 50 avkas devlete bir tübe devlet cevap ki yani دبینم دولت نخوازن این نخو دولت ترکی جهه بن سیوا سیوانا ترکی دو نبیجین این نخو ویناجی قبول نکن ولا ترکی جنبه Irak جنبه İran جنبه ama e be devlet bijin mesela az vina dibejim gerekçer ama gerek <coughs> insan hani de benim dici devlet hep konu ama devlet ولا بكم كو devlet ve kako öyle deniyor mümkün e gel o merve devleti hani ve sistemere tabi gerek levveri sistem cewa diskalifiye bikin. Ev ihtimal destemede heye gelo. Yani jem mesela AKP jbohun gava demokratik buyin em bejin baraj nizamçı kişka jiranakir. Kişka em vegajit kendini seçmeki. U heji biya xwed ki heji li gor kêfiyeta xwe tevit gere heji gav navêje û em heji bendî wa benda wê kêne û em bendewar im heji tiştin tavizin dedin Goethe'nin e, neye telafikirin emdi beyşin. Çünkü ben hiç şey gele kurt da tiştekidin tijetkin. Tişteku serdest demen karina bikin em desi kutkin. Ez usta tahmidkin. Mesela ana oto asimilasyon yani asimilasyon kadiye oto asimilasyon kurt kur diye diye asimiletki. Bak mı goti. <coughs> Şevakam tuhazın vina bisekinin hatta cimeti Ember berxwe didin ve em ve hassasiyeti vê O em Kurdistan mesela erdê az ez edi devlet bi xwe tiştek nabêjî ez ji yani vî tiştê hanî seh nakim Kurd bi xwe êdî dibên em naxwazin nam e, tiştek em çawa em ê qutb bibin ew ne mümkün e yani tiştê hanê dibêjin ew em zikê hev dere em ê çawa qutb bibin vê tiştê hanê dibêjin mesela Naha rasta vekileki mekek hatip Dicle got devleta netayî me berê binizan demeka dirêje me haftiya çopê <coughs> pêre hevpeynek çêkir û kaşke negotana hatip Dicle îro di hepsê de berê vê der sala bu mesela Kurdistanê bû piskirêka Kurdistanê hatip Dicle'dan de raket ders sala raket İlo çar seçer sala cardı hündar radı kebiye en düzane en düzane ki mesela teni mesela Kurdistan mesela Kurdistan'ı Gotin avi verdi ben şey yani kanatemi kaşka Hatip Dicle tişki bu ne gotana دیوی لبله او تنه اخفتنا گوتنا حتیبنه نه yani em bir vak tebgera hamu kejeki u öcalan devin ki devlet ene tebi ne baş mekkada ne biş çok da kadandın öcalan hatta Ankara'ya ve çay kadandın beri ve çay ne kadandın beri ve çay doğutun em ben bu Kudüs'e yakıtı em duhazın اگر ام بین لحمو ملت را بگوتن دولت نباشن همو ملت را ام دولت نخوازن وک ام بین وک پروژه انارشیزم اوز انارشیزم اوز اوز سیستم که امی رو ام دوین نارا سری لبله اوزی گورخو اوی خواهد بنگاه هاوی هیا ایرو نسوه ام بین مثلا Avrupa beri bir bence sali İro daha nizik ambiyon anarşizmeye be devlet de be devlet bu ineda Cardizi İro kes navi ambiyon Avrupa ama İro Suede am devleti tasfiye bikin hole rak Bogotana دوی شرط و مرجی ده ام فدراسyon دخوازن گاوا گرینگ فدراسیونه وەک باشیە شەرت و مرد مرج کا دوێن ئیمکان دەدا یان نادە دەرفەت دوە یان ناوە سەرخەبوون ئەو تشکردنە لە بەلە ئیرۆ کوردارە فەدەراسیۆن لازمە ئەو زی تێفام کردن یانێ مەری بگیژی مەری فام دکی یانێ ڕاستە ئیران بێن تو دنەری فکرiyata قەدەپێ یەنەکێ بەرێ گۆر فیلات ئەوێ شندا بوو بله مگش که خرفی خل وان دکن مرخنه خل وان دکن مگو وانا دوین عراق را دموکراسی کردارا خسری همو پارتی و ریخستن کردا لسر قدپی و لسر ینکی همو رخنه دکرن لبر در هات دیار بو که فیلیاتا هیز باشور لگور فکریات آوان سه گاوا پیشتا بو وک وانا درفت دین federasyon ilan kirin. Kusura derfet bunun serxebun ilan dikin. Bakurcu belki hemen xatî de tevdikeri. Mesela Rojava jî e, Kanat temiz ya be. Kanat temiz ya. Ben böyle bağırdım. Ku ben geh ne hazırı ne ama Kanat temiz ya be. Yani ne hazım fikriye tavan ben ur fikri ur teorizekirin ne başa yani. Heger hun em ben devlet ne hazın ve şayı te perskirin için ma biçekan kardinin devlet ne hazın. Federasyon zina hazın. serxebû zî naxazin wê çayê hûn em bên madem mafê demokratizbûnê dixwazin mafê em bên çandî dixwazin mafê hûn dixwazin devleta Sûriye devleta Türkiye devleta İranê ya Iraqê bûye demokratîk gor teorî ew bikî divê çi yani دیزاین بکە تیشکی زۆرە ئیرۆ لە ڕۆژاوا ئەم خاستنا مەوەکل ئیرۆ ئیرۆ ئەم سیاسەتە قانتونە باش نابوون سەر ڕست ناون سیاسەتە قانتون ور li İsviçre em bên Alman û Fransî û İtalyanan navbera xwe de kanton çêkirine. Belçika jî tişkî heye. Lê bê em bên Belçikan û Almana û Fransa di navbera xwe de kanton çêkirine. کانتونی جودا دونیه کور سیستم که فدرال کنفدرال چی کرنه ای کرد کرد را چما کانتون چی که که کن مدوه نابینا و با کانتونا da en bajen arabe yani yekçe arabe şevdu kutbu ben ne olsa belki nikan ha federasyona ki çekin iro gaveka yekemine ve çağı nabevi kanton lemekin ben ki seroki em ben peyde salim hülisin god zaten Almanca me de federasyon heye Peşine remezi eve İro em bên encümenê netewê gelê Kurd û ku encümeni Rojave Kurdistan yani EHPD hırdı bonyek bir nesli ekip ya desteği kurdi bilinde iro siyasete kanton ne ve siyasete ke federalizm bidin derku federal Suriye navdara federal Suriye'de federal Kürdistan raste ve kemera Arab he hem de navbera Kamışlı Kobani'de navbera hem de Kobani Afrin'de navera Efrin û em ê Helebê de ew mintixana Erebin. Oda problemek e pirsgirêkeke dengasiyeke em zanin bi zahmet e lêbelê ya herî mezin mesela mezin eveke îro em bin eger peşmerge û gerilla yani heze PYD leşkeri PYD û em hezekî nav Kurdistana Bakur dora 8000 leşkereke bile emdiyen arteşa Suriye'de radiyan alvedere pervede kirin Ahmeden haftaş hazır peşmerge ger evna boniyek gerek mesela aburi mesela leşkeri mesela parastini mesela siyasi bin dingaha desteği bölündü kurda gava kanzu da bu yek. Dü, dü, siya sia em bên bahsê li ser peyedê gerek bihêz û bêz bin net wekt bên yan bi zelal rave em navên em bên bira rokê pêşta îro îro hema çekê xwe bigirin li hember sûriyê leş bikin sûriyê wera hîn tenê balazî nekire hîn li qamişlê tê ziman ki berpirsiyarê peyedê jî xanîn ziman ki em bên li qamişên ha me'a şêvan li afrînê zî li Devlet Suriye hin ora menekşiye. Suve devleta Suriye bi hêz bu ese qarantê me wurgeke. Wek em dên yani astengiya mezin eveke Suriye eğer i Suve'da bi bu e Kurdara ben mesela gava yekemin çeka berdin. Gava yekemin çeka berdin. Paşi var nemit Bu bernadın. Bernadın beşarin naberem Kurda evde şer şive. Eğer hamu devlet o mahallefet behevra هرش اثر کردا کنسه کرد زیدنا برا خدا دو پرچین یک خط روجاوا یک خط روجالات نکان لهمر به هرش هم بین سواد devlet devlet و محلفت سوریه در کمن ایرو سوریه دبیجه که رژیم سوریه دبیجه که باشه کرد نخوازن المبخطن یک دیوی باشه Kurd îro li hember dijminê min lejê dikine. İşit dijminê esat ezî. Dijminê Kurdan ezî li belê dijminê esat ezî. Rasta dijminê Kurdan li Kurda qatil dikiye. E li belê dijminê esat ezî. Esat diyor ki başa. Na îro Kurd li hem derê gor menfaata min e. Gor menfaata min e. Sweda Sweda xadê mezin e. Eger server bû mezê Kurda re bêm çekê berda. Vega mesela bêjin لجي اسات بيجن ام قبول ناكن ام تسر بخونه يعني بشكل كي سكنه كي نيشكرن اسات كاري هليكوبتر طياره لوي دقي صبت صب امريكا يعني روسيا كيس باورناكم كو بيجن تچما قتليام جكريه ki atmosfere ki virengeyi. Çünkü Esad kari her havayı tank hoji, tayare hoji ser kurda bxabtine. Halepçe çünkü başvur mesela navena İran uğrakadı şerçe bu ve de her zede kurt eşek şan. Belki jve ki naxwazın tişteki bir rengi bibinin. E, yani jem bejin işit işit e, peyde hatta jete ez barım tuaze her du ali veji nezik nebe. Ha her du ali durup kebe li işit çina sakini. Hatta jete tevliyef ki. Hatta jete سیخورتی تیتخی و bomba تقینن gelek bu yerine خوشی بو کوچ به او در بالا به راحتی دسقی وی او کده بیجه که از اسات ناس ناکم و روسیا جش پشته خوبک شینه ای ولی چه به ve nabeni de Ankara bxwe nezalale e ew pişta xwe bidekî de Ankara e Ankara ji xwe seqete ay mazin ew ji bakur ew işit organize dike û sibas bi Ankara ew bêje xey tamam ez êrişî wê de nakim madem te Esad û navbêna xwe te vekir baş e ji vir pêde tu birayê min ez me te qebil tu li vê de tikarî rêxistinek jî bikî nizam çi jî bikî yani ev jî bawerî vê jî nayê kirin yani Ankaracı Vehbi ne nadi. O kurcina beyne de mana. Kişi Ali ve Nezik bir problem de bin. U galo merf çareseri bin. Yani yani Jorda çareseri ki ve be belki karın dıştaki bikin. Gelo. Çareseri yakenin <coughs> yakite kurdane. Le Rojana Kurdistan'ı çareseri yakemin yakite kurdane embedina bera hemu perşeyen dezi kurd eger li bakur li başur li dulurcan li gel u li rexistine partiye kurda u her iki de li hükümeti başur u ee, her halida embedin hela aburi hela leşkeri hela siyasi u baş ezbisinin ise bera xuda ziyekiti çekinse از یکیتی شکنسه او دوینچه یعنی گابا که گرینگه او ور گونمان پارستنا که مزنه دو دیوی مزنی کونگرنتوی دا گوت وک هبلدانا کونگرنتوی هبلری چه بو گوت yani اگر <coughs> بن دسته بلند کرد هم بونیک همون ریخستون پارتی می روژاوای کردستان بونیک هم دو خدمت بدن هم چو دو خازن هم دادن doğrudan problem he. Tengasiye he. Tengasiye kemin şer hem ben peyde iro budul şerde şerdi de rast. Gelek bedel de evci rast. Lebeli derve peyde zihnek parti u rekhsini Rojava Kurdistan da odan xabat dedin tekoşin dedin. Ur hamu parti u rekhsini e, Rojava Kurdistan e derve peyde li embin lobi evleri siyaseti nakin. Ez dizdanim navivanizdan nakhazim navdojim yani. Çen parti dizi henin Euro embin endam e, desteği bilen bir Kürt Şeyh Müddin öyle Kobaniye dernek şeyle hep Afriniye e, dernek kadar desinur MDP'yi çen parti ne düz yani avnaz da hündürdanman o takuşun akıllı bele bir çekne bir çek kardine. Ger iro Ed esibit de parantezler diyor ki deste bilim de kurt em karbinin banavan dike. Leberet naber avan da gotin o gringo rahne mezin hane. Diven ki em bön burada sinor da evur diven şey yani e, irada sinor e, kara sinor çiyese gerek em hamur rehistinu parti gorhe zaman parler. Ve divi em bün باشور هفتعش هزار پشمرگه آمدنن پرورده بونه دوزانی دمکی درواز کرن درواز Rojava Kurdistan bun hezden peyde gotun e yekipi Palestin'e gel yani peyde gotun kuvar ise şeri bırakıcı işçiler ve geri şunda da gelen başkırın şunda da yani nabera kuda da şeri bırakıcı bırakıcı ne bu geleki giringe lebeli Sve dusve şertu mert li ser kamişi li afni sel kobani gram buen ve çağı embin çima başur mera ali karinake çima yan bakur ali karinake yan embin reksni de ali karinake burada rehne verin ci rehne verin ev rehne ci nagrin kanat emi eee gelek rojava berxudanaka baş hani gerek em rojavayê Kurdistan çıkas qas rexnê me hewin çolxax em neacibin çi qax piskirekê me hewin em xwedîtiye le xebata li tekoşîna gelê rojavayê Kurdistan bikin xastina me gerek abi be em bêyên hemû partî rexsinê me yê rojava bûn yek di همو امکان خوی لشکری آبوری سیاسی بکن یک و هر و گور هیز خو بعد را پار بکن ام زمین بدن وای اگر او نوسه او نوسه yani vurdu dervada vur propaganda ka baş çedve yani vak ek nizanın döven vakti ben ya Rojava Kurdistan azad biye şart merç vur nunu Rojava Kurdistan yine azad ne biye devlet Suriye wegschielen wieder. Ev zî gavakil giring gel. Ama ne wegeşiyan em bên partî û rêxistinê me zêdê wî jî PYD. Ew wegşandina şekil ev balatî hêlekê de tijî kir. mevuku me bû ku hemû rêxistin û partî me bi navê desteyê bilind ew balatiya tijî bikirana. baş bu, welatê xwe erdê xwe hember em bên işît, hember nizam bên ba hezi radikal İslami bir Parizin hem de oso yani mahlabeta Suriye bir Parizin ev geleki girin bu ve böyle nabaran da nakuki heye Suriye malafesi kanabiye nakuki karbine rejbiz kanabiye nakuki karbine pliksike kalbinin carda eve Gelo e, tkarın yekiti ki avab kim tabi devletin Rusya, Amerika, Türkiye, İran yani امپریال bu devletin serdest. U ezbarım bu dili izinci. E, Kurt mesela Ahmet Türk Çuveydi, Leyla Zana Çuhat, Vetaliye name bir. Yani gel o mesela nameye öcelan bu Barzani bu kongre kongre çeke. Yani bu bir ki hostek ekşebiye. E, karibin kongre çekin. Merve, fikri زەمەش قویەت گەشتی دەولەتێندن جی ناخوازن کۆنگرە بێ چێکردن و فتنە و فەسادی ji têtixin navbênê de û enekesê û ez bêjim peyedê jî nikarin hevdû bigirin belkî jî problem pêtir e, PKK û KDP hmm. her du belkî werin cemhev êdin cevê bêrin cemhev Çünkü kengê ku lê de levhatinek çêdibe meriv dibîne Rojava deji tiştekî wisa hevgirtî dertkeveyê diyedî. Lê em hêvî dikin ku e, hevgirtinekî çê şey Ez <coughs> stranekê bekim bêna bênet em ê naberekî bidin. Historiye de un amor e, İspanyoliye em ê stranekî İspanyolî guda bikin dûr em ê dîsa dom bikin. estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí es religión. Tus brazos se encontraba el amor que le brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. de noche tan oscura, todo se me hace volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida. la después. Ay, que noche tan oscura. hacerme sufrir más. Beri e, sohbet okuduğum tikin e, keki Sinan inşallah me, tene vaslan meseleyin düzdürüş me, kalkir Hediye dem e, pazda bis takime manin ama beje. Em berbe daviye vetin şu khustrane ki me taliye may evji khusste ke havalek şime khusti em vina jip pişire lehın berbe daviye ve em program böyle tamam ki. Veca e, em vak civanin kurt yani em e, دلدایین کوردستانی هم دکارن چی بکن جبو کوردستانی گله گلو ملت کورد کاری چی بکی çıkas e, ve merhalede çıkas hassas bunyanji mesela ser rojava bakur çıkası hassasiyet nişekir e, kesenjuve de koçken betir neziki işte benim ez bejim kesene ne, nezik kesene o gerek gazın do lomatkin jibovede e, evjid be az bkhove bavariye deme ve kanat deme bakur hassasiyete bakur jit tukuje Henki Jiboro Java e, Malatya Bakur Jiberku Neziki Peydene Hasati Tevan Henki Dişki O kimdi mi? Merif Tikare Çibike Gel o e, siyasete kurdan evet Çibike Yani Baş. Sari de ez dixazim tiştekî bibêjim kavakî me dest bi bernameyê ya kurtlu kurt haznake. Kurt, kurt na acibine. Duyen lo şivan, şivan ki kure hama hastaya zotan, madivida tişkilerini. Gerek ve nerini em şundan beyler. Diye mad gelek jibina da. Kurdistan'a Bakur em ben yak hufde hicdi ilon da hazar u yak nehe adarê de hezar û donzde yek panzde şanzde hezîran de hezar û sêzda da med hirsê konferansa dî em bên karanî her zêde zî konferansa de hezar û de hezar û donzda da مگم گر سیاست کرد پارتی کرد نخستن کرد سیاست سیاست سیاست مدار و روشنبیر کرد لحد به نیاری ننر به زمان کریمینال هفت تعریف نکن از ده خبر که ادم شوان ذاتن مرو به دولته شوان ده خبر که دوی ذاتن پارتی آزادی و سوسیالیسم نظام دوی که آوا کریه نظام فلان ده فلان سیاست مدار ما یا ده سروکی پارتی ما ده بخواد کرد دوی نظام فلان پارتی دولت آوا کرده ایده او ذاتا مروف دولتیه باز زمانه باز زمان کریمینال gerek de navbere siyaseta kurda da leholi rak peşnare me ya parti azadur sosyalizm her daim baya em servi pirgirin diskinin u beşin da zemi servi biskinin yak ba divi gerek em kabul bikin li Kurdistanê em bi wir hêla de e prengiya me devlemendiya me parti me em ben e hezi hevin e çuksi hevin siyaset vur dven çi yani vur siyaset her daim te guhartini iro biçuk söve mezines iro mezine söve biçuk em zannu Kürdistan'a bakıl dönü em ben bajar uçiya hamun zem falan siyaset iro navi ötünne dönü iro Partiye ki en mezzin dönüyü grubaka bir çuk bu. Gerek viz yemedim ber çaveku ya demin va. Dur da gerek siyasetame emrin demokrat siyasetame sosyal demokrat ya hatta hese kurdeme liberal hes e komünist emrin e soraşkeri demokrat o heger her nese vur İslam'ı me demokrat parti hoa baktı. Parti membra cuda cuda un. Em li hev de bi dostanî binirin, bi neyarî ne bi yarî binirin. Lêbelê mesela netewî de em dûn yek. Ew mesela me müşterek. Em cudanın mesela me Çinî gorma giringe gor nizam falan parti ne giringe lêbelê mesela me müşterek e, ek emser hep bir peyvin bir civin mesela me neteviye Durdaci gerek siyasete kurt, partiye kurt, vur, vur, vur parti kurd, derba üye her sebebi şey bir, bir, bir evine bunun, diye şey yani ee, bir düğün ve Türklüğün ötekileştirme ev siyasete ne gor menfaata gelir kurda ne gor menfaata ikisyan ya da ya partiyeme ya dönemin ya siyemin peşini arama eve Divir da <clears throat> em bi çavekî hanîl yedinir. Em divên em pexilî nakin. Bi destê me qazneş neviye, bi destê filan partiyê em divên mesela netewî du gava pêşta çiye. Ew qazanca me yesî. Em komînistê Kurdistanê ne? Li berî başûr mesela netewî gavekî giring hatiye avitin. Em wî qazanca qazanca xwe dibûn. Rojava Kurdistan رو ام بین ام نه عجیبونیز ام جارد گاوه که دونون ام لی خادی تیر که ام دی اوزی میر ام لی باکر سوه گاوه که باشواره گرین کن کی بنگاه وی گاوی دا امزا که هوا سه بره هوا ام پخلتی ناکن حسودیتی ناکن ام نین او ایمه gerek siyaseta Kurd e Kurdistan'ı hamu gişkil bir şekliyle benir. Dudievi Jana Benčarevi Iro de Sarida ze El Ser Sikri Jade Binevi Dönçe yani vur e, Eybekim e, Timekim Kanat Emevurge ki Kurt bu hem Rusya vaziyeti tekillar bilen, Amerika vaziyeti tekillar bilen, Türkiye vaziyeti tekillar bilen, İran vaziyeti tekillar bilen, ve hamu parti rıhsın cihani ve bira tekillar bilen. Lebeli siyaseta kurda bira bukhuve. Seriden bukhun, em bukhun, em yeketiye xo ava bikin, ve killenin dive emkanı şeytan razi ev bikin diven şey ya, tekillar bilen, ve ittifak çekin. Eğer em bukhun ne bilse, Bak mesela başur, mugot ya İran, heze me başur düye Tahran'e düven yakitiye kutşekin hükümet ava bikin. Demek nabar xod em ne bixune. Em bixunse çima İran me bineceğim evde. Çima Türkiye em bin bu xaza un kongre netevi. Şiayın e, Kurdistan baran kır her meye em bin panze bi si çel xortê kurda divê bi divê îdamê em dizanû way dor da em çawa bikin em çito bikin li gerek nabera parça da em kongre netevi çekin kongre netevi bu e bixwe heger kongre netevi îro ava bû ese gava yekemin hevalê me jî pêşnara wî Goleme Ahmet peşniyarıya bu. Dugu bura kongre netevi gava peşin serille milleta yekitiye bike. Birleşmiş Milletler. Serille ha. Vak em bin si milyon, çel milyon em gellek bederinin, milleteki netevi bederinin. Çıma em bin emiro devlete serbukunu nisvada mi bunun. Çıma em bin temsil kirin Ahmet nav bera millet الناتوی ده هم قبول نکن امثال اللي خمبره هم قبول نکن Türkiye kanat eme zaten bir şekli tırsiya. Türkiye doğu bırak konferans çeve bırak konferans banka böyle ki PKK çek verdi. Peki bir eve göre geldi kura bir ki o mizeke devlet ilmi devlet vak devlet has çek bernadım. Her çer parça da parti rıhıstin emeği Kürdistan hatın cemevdi. konga netevi ababu ve konga bandı kadeve ki çekmer der çekmerdi. Hasabe Türkiye babu. Ledveya e, hasabe hündür e, mali gor e, bazarı cinne gir. Türkiye vadı khast lebeli kongre hin ava ne bu tişki de hata holi çi hata holi hata faham kırın ki eğer kongre ava bu esse lekba konferans nene kongre konferans carê tê cemhevdu belad ve kongre berdewam e her sene were cemhevde û dezgehê wê çêbin kurmê wê çêbin ê hindur ê derva derfetekam pir giring e Türkiye zil vê İran zil vê tirsiya qana têmê wana pêkdan ke em çi to bikin vayî pêk em bela bikin vayî Perché il dijve ki merve nebinere tamam İranji, e, Türkiji, Balatayında jine xwestin. Hatta Amerika jez ne nexwest. Amerika jine xwest. Ve nabeyne de merev dibine Rusya harita Kurdistan televizyonu vade nişekerin gotun Balataki ve ve de çebe. E, Amerika carbacar ve metodi hani karani Jan jem bejin bolat in Avrupa hin bolat besa Kurdistan etkin. Bolat ekibi yani hemmi mecbur dimini kala vek etkin. Li rastakiniye merebbineli gavat gijinevdu hemmi tkevin panik edi. Yani mesele ki bir rengi kuyan etki. Kurd gavak ku deste ev begirin yani guh beden evdu. Hingi herkes e, qir dedi. Herkes de hop e, guh neden evdu. Gotinemin peşi gudar buke Devşehir'de. Sekininin yani pişikleki ve na beni de kurcu evde suçlardık. Henek dibin, henek barzanici dibin, PKK'ci, apoci, azadine huazın falan bevan bevan. E, Endenji dibin e, barzani Türkiye'ye runuş diye, rabu runuş diye dizika projeyi ev kaç etkileşi bu pere ev jina Herkes evde suçlardık ki. Yani belki çareserkirina ve suçdar jî heri rahat ab kongre bi xwe kongre hani herkes kari bibîne ka ki çıkas çit çi dixwazî her, her tişt belkî eşkeretir zelaltir bibe yan belki belkî jî ne hewcî eşkere jî be nav xwe eşkere bibin yani ne mecburun demek ki de deklere jî bikin çi nav xwe de xeber din bak devleti Tirkiye jî mesela gelek jî dizika dicibin وجدر بره نابیشن یعنی parlamento جانا آسی دجبه یعنی هدیه دی بak ab kongre be parlamentoya yekirti belki ab vazife bebine lekurt e, tabi ku avqas hatına aslan girunu e, hatına xıtımandın siyasete va e, çima jbove ki zede hevlinadın mesela em dibinin cana Leyla Zanatçı, Osman Baydemirçi, çima jbaşur jide denayin hevdu çünkü hatın belki e, rahatta bir ke belki. Teşekkür gringe. Ee, Nahal Rujerata Navin Iro. Sasalı Büstü yakanda. Dil Kijar Heremiye, Kijar Mıntıkıya, Gevire Kiraki Bini Vire Kurd Kurdistan derdi. Vatı çi mani? Rujerata Navin Devlet e heremiyan e Navnetevi. E cihane körevî. Dixwazin siyaseta deklemê çeken Büyük Kurt naviye. Siyaset li rojhata nadî deklema Büyük bê Kurda ne ava Rusya dikje bir nokte. Rusya vakti geçti bir nokte. Rusya da hazır rojhata navizê bu aktoreki emperyal. Bak be Amerika ve bir şirikati rojhata navin gor berjemendiye xwe parva bikin e karta Kurde Kurdistanê verneka kanava. Rusya ve sedemê di vir da mesela Kurd Kurdistanê karta Kurd Kurdistan vekir li berê qanatê me ev e dema me nema kart vekirina Rusya ستاتوکو پارزا روجرات navin ne گوهارتن او جاد ستاتوکو دو دخوازه دولت سوریه یکی پیاوی بردوام بکه یا عراقی بردوام بکه یا ایرانی بردوام بکه نه بره ویدا کردن که معفی قبول یک با دیوی کنگره نتوی ایرو کی دخوازیه کرد دخوازنه an devlete Türkiye dixwaziye devleta Türkiye heger dixwaziye kongre netevî yani konferans. Eğer devlete Türkiye ne kazası hem ben mektubi öcalan naşine başlıyor. Tu devlet bütün düşünü ki ne menfadete. Tu naşine. Eğer kongre ne tevhid hem ben <clears throat> devlet Türkiye duhaziye vakit Amerika'da xaziye ve İran'da xaziye gerek em ve mesele ve hasını bu gumanla bilir. Nur da psikemik ek Türkiye, hasabe İran'ı, hasabe nizam embeyin Rusya tişkidine, hasabu parti rıhısını mey kurda tişkidine. Ba azat, fikri azat, braya xud, hamu parti me, rıhısını me, PKK me, KDP me, YNK me, nizam falan, meyvan, ÖSP, akba, varan kişki, kongre netevi demokrat buxazın ava bikin, va se salo 20 kada e kurda deveşi e bifirine. Ve belki gor hasabu manfati xo devleti Türkiye ve embeni körevi desteği vandı kongre neteyi de unse her daim evi çıbıkın Bak kongre ava tedetevur tülü denri ki kongre ava bu aha kadiyat bin riki yeki peylek ve hıst belakır Heccar digijim tişteki edem siyaseta Kurda, siyaseta Kurdistan'a gerek bu kuvve. Hatta hamu nakukiye, hamu tekiliye karbine gorman fata ku le bere bu kuvve. Emiru bu kuvve ninin. Ve hele de psikirik ene girin kenen. Çave me emli partiye me edin Kurdistan'ı neyari le dinirin. Emrli İran'ı, nizamlı Irak'ı, Türkiye devleti konun. Yani sen bana bu yarıyla edinirim, dostuyla edinirim. Ez ne hazır nabdeyişim ama gerek partiyeme, gerek rehistineme ve bir şeklinin. Devir da emrin sesara bir süre yakın emri kambikin sesara kurda. İnşallah e, hemşehvi dikin ku e, peşeroji yani inşallah biyari, dosti, nezih ببن و بقاسی کو مراز جه هیوی جه دجمنی خود کن شهفدو نکن بهتر هفدو هز بکن و کاربن سکنه که سغلم جه نیشال kolonyalista u devletin serdest nişebikin. İnşallah eviyame ve mehdiyedi gişinin daviye bername e, Arşivan Zeren e, Mevanemin Sinan Çift Yürek مشوکی خوش در باز کرد demek ki peş دیسا امل بده tabii ki Mevan Mamos'te. Ee, Gotineki de davi hebe. Gotinamine davun e, ek emiro müzika de saat bin şef. E, em guhudare mevun hamu ve guhudaran hamuvan temaşeman temaşevan var. Ez spasiyo xor e, dinim zaman. Malamana vada guhudan serme. از هیوی ki, که وکی دوین یا دو ساعت خو به مرا در باز کرن ور دوین چی یعنی Nizikati ek nabeyne amadet. Vur yani nizikati çi bul değmek diyorsun ya değmek. Türkiye Kürdi diyorsun şey. Değinmek. Yo değdi yani. Eri, heca. Heca bu yani. Heca vek. Heca bu yani. Düdüvi pe az gotunamine paşın roa yekşemi roa bazları yani saat 5'e vakfa beşikçi anala me mijara vi giringe ekle müzika İstanbul'un am hamu hevala em jivi e, dikin ku bandikin e, dikin varın paneli bername panel bir teru tije derbas bi buna car dez dixazim paşi de bibim bu kelate bu amedekina ve bername zor spas her sıkat es spas kim evveleki me zozan evi e, saat nehi نهي وشش kadar bas be ve tayyare sor be. Jiloma strana Afgan şeşen 96 yollarında jime hostiye. E, em e jere vekin u em em dibêjin reyate vekili be. U şeva mine xweş şebaş. Şebaş. Thank you. Kitaplar bir kasada Sıkışmış bir masada Dokuz altı yollarında oy Bir ömür geçer buralarda Sanki yarın dünden uzak Bitmeyen bir aboy Dokuz altı yollarında bir zincir boğazında Sıkar sıkar gevşetemem Ağlayamam Ayda yılda bir kaçamak Kaçsak bile yaşama bak Dokuz altı yollarında Gülmek yasak Gülmek yasak Sıkar sıkar gevşetemem Ağlayamam Ayda yılda bir kaçamak Kaçsak bile yaşama bak Dokuz altı yollarında Gülmek yasak Gülmek yasak Ayda yılda bir kaçamak Kaçsak bile yaşama bak Dokuz altı yollarında gülmek yasak Ayda yılda bir kaçamak kaçsak bile yaşama bak Dokuz altı yollarında gülmek yasak Gülmek